بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-32 yang berjudul salat bagi musafir. Jadi salat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dalam keadaan apapun selama masih berakal dan juga sadar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya kita semua untuk senantiasa menjaga solat, menjaga ibadah solat dalam seluruh keadaan kita dalam seluruh kondisi kita agama Islam memberikan keringanan atau rukhsah bagi mereka yang berada dalam kondisi sakit maupun dalam keadaan safar atau musafir. Apa yang dimaksud dengan musafir? Di sini akan kita jelaskan. Musafir itu berasal dari bahasa Arab. Merupakan subjek atau pelaku ya dari kata safara yusafiru. Jadi subjeknya adalah musafir atau orang yang dalam bepergian. Eh, sedangkan safar artinya adalah menempuh perjalanan yaitu kegiatan meninggalkan wilayah domisili kita. Kita tinggalkan tempat eh, kita tinggal dengan niat menempuh perjalanan menuju suatu tempat dengan jarak tertentu untuk tujuan tertentu. Jadi musafir itu dia ada uh, menuju jarak tertentu ataupun tujuan tertentu. Musafir adalah orang yang melakukan kegiatan safar atau berada dalam perjalanan untuk pergi dari daerah tempat bermukim, tempat dia tinggal, tempat dia berdomisili ya, menuju ke tempat yang hendak dicapai untuk keperluan tertentu. Maka sebagian ulama menyebutkan jika seorang musafir tersebut Uh, melakukan hal-hal yang mubah tidak mengapa. Akan tetapi jika dia musafir dengan niat untuk melakukan maksiat, maka dia tidak dibenarkan untuk melakukan rukhsah yang Allah berikan bagi para, bagi hambanya, bagi kita umat Islam. Jika ada seorang yang musafir dengan niat maksiat, dia berpergian ke suatu tempat, akan tetapi Eh, dengan niat eh, melakukan maksiat seperti berzina, mencuri dan sebagainya. Maka orang seperti ini Allah alam pendapat yang lebih kuat dia tidak eh, dibolehkan mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada kepadanya. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas bagaimana uh, salat atau tata cara seorang yang musafir. Musafir termasuk orang yang memiliki uzur sehingga disyariatkan untuknya tata cara khusus dalam menunaikan salat. Jadi ada tata cara khusus bagi orang yang musafir ketika mereka melaksanakan salat. Safar yang dilakukan oleh musafir bukanlah perjalanan biasa, namun perjalanan yang melelahkan sehingga butuh perhatian yang lebih dari perjalanan biasa. Seorang yang hendak safar dibutuhkan persiapan khusus seperti menyiapkan bekal, memilih kendaraan eh, yang sesuai dan hal-hal lain yang dianggap penting. Jadi dalam Islam memang kita memiliki adab-adab safar. Sebelum kita safar kita harus memilih kendaraan yang baik yang sesuai dengan kita. Kemudian juga kita harus menyediakan perbekalan kita. Eh, akan tetapi pada masa yang alhamdulillah eh, zaman yang sudah modern ini segala sesuatu sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi seorang musafir yang melakukan perjalanan jarak jauh sebisa mungkin agar tidak meninggalkan salat lima waktu walaupun aktivitas selama safar sangat padat. Di sini jelas orang yang safar bukan menjadi alasan atau sebab seseorang itu dibolehkan atau dibenarkan bagi dia untuk meninggalkan salat. Tidak selagi seorang muslim itu dia uh, berakal dan sadar maka wajib baginya salat tidak ada alasan bagi dia untuk uh, meninggalkan salat uh, muallim menyebutkan di sini jika memang kondisi pada saat safar sangat sibuk dan terdesak sehingga mengalami kesulitan untuk melaksanakan salat maka Islam hadir untuk memberikan kemudahan dan juga keringanan atau disebut dengan rukhsah sebagai solusi bagi seorang musafir agar tidak meninggalkan solat. Adapun kemudahan yang Allah berikan kepada kita, yang pertama adalah uh, qasar. Uh, qasar artinya meringkas. Ini berasal dari bahasa Arab ya. Qasar artinya meringkas. Atau memendekkan atau mengurangi. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu menjadikan solat yang berjumlah empat rokaat menjadi dua rokaat. Ini yang dijelaskan kepada kita berdasarkan uh, hadis yang sangat banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang boleh kita qasar itu hanya salat yang mempunyai empat rakaat. Seperti salat zuhur empat rakaat kita qasar menjadi dua rakaat. Kemudian salat asar di empat rakaat kita qasar menjadi dua rakaat. Dan juga sholat isya kita kosor menjadi dua rakaat. Adapun sholat maghrib tidak bisa kita kosor. Eh, dan juga sholat subuh. Di sini juga muallif telah menjelaskan kepada kita kosor dibolehkan untuk sholat yang empat rakaat saja seperti zuhur, asar dan isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh dikosor. Jadi kosor ini disyariatkan bagi musafir eh, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, dalil dari Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 101 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَةِ Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor solat. Intinya tidak berdosa berarti dibolehkan bagi kita untuk mengkosor solat jika kita dalam keadaan musafir. Karena Allah mengatakan wa dan apabila kamu bepergian maka dibolehkan bagi kita untuk mengkosor solat. Adapun dalil dari sunnah atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Salim bin Abdullah an abihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu shalla salatal musafir bi Mina wa ghairihi raka'atain dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, beliau salat musafir di Mina dan di tempat lain dua rakaat jelas Rasulullah salat ketika dalam keadaan musafir dua rakaat. Maknanya adalah salat yang berjumlah empat rakaat tadi dikosor, diringkas menjadi dua rakaat. Kemudian bagaimana cara salat kosor bagi musafir? Eh, caranya sama halnya dengan tata cara salat seperti biasa. Hanya saja salat kosor ini dilakukan dengan cara meringkas salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Yaitu satu tasyahud yang biasanya dua tasahudnya menjadi satu. Ha, tetap kita menjalankan rukun-rukunnya dan juga wajib-wajib solatnya dan juga sunnah-sunnah sholatnya. Ha, seperti membaca Al-Fatihah juga tetap kita baca atau dan juga surah yang lain setelah Al-Fatihah. Jika seorang musafir mengkosor solat isya, maka solat isya tersebut dilakukan hanya dua rakaat dan setelah rakaat kedua langsung salam. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, di sini ada catatan ya tentang uh, eh, salat qasar ini. Yang pertama, musafir yang boleh melakukan qasar adalah mereka yang melakukan safar berdasarkan ketentuan dari kebiasaan masyarakat daerah setempat urf. Memang ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Uh, tidak ada jarak tempuh yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Eh, bagi orang musafir. Maksudnya adalah jarak tempuh eh, itu dijadikan sebagai dasar. Jika dia sudah menempuh jarak tertentu, maka dia sudah dikatakan musafir. Nah, memang pendapat jumhur ulama mengatakan 80 km itu adalah jarak yang sudah dibolehkan bagi kita untuk uh, mengkosor sholat. karena jarak tersebut menurut jumhur ulama adalah jarak yang sudah dikatakan musafir. Akan tetapi Allah alam pendapat yang lebih kuat bahwasanya walaupun ada di bawah 80 km dan jika itu sudah kebiasaan manusia menganggap itu sudah e, musafir, dia tetap dikatakan atau dihukumi adalah hukum musafir. Karena tidak ada jarak tertentu yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi ketentuannya adalah al-urf, kebiasaan. Nah, ha, jika di suatu daerah kita biasanya kalau sudah uh, jarak tempuh tersebut dianggap dia musafir, maka berlakulah kepada dia hukum musafir. Ha, Mualim menyebutkan di sini jika perjalanan jauh yang dilakukan oleh seorang sudah dianggap safar secara urup, secara kebiasaan masyarakat daerah setempat, maka ia sudah dikatakan musafir dan boleh mengkosor solat. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa batas jarak safar sekitar 80 km. Ini yang saya katakan tadi. Kemudian catatan yang kedua atau yang terakhir ya, musafir diperbolehkan melakukan qasar uh, eh, salat maksudnya mengqasar salatnya, meringkas salatnya apabila telah berangkat dan meninggalkan daerah tempat tinggalnya. Ini catatan yang penting. Berarti jika seseorang yang mau ingin musafir dan berniat musafir belum meninggalkan solatnya maksudnya belum meninggalkan kampung halamannya atau tempat dia berdomisili maka tidak dibolehkan bagi dia mengkosor solat dia harus meninggalkan dulu kampung halamannya baiklah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita telah menyelesaikan yang pertama tadi kosor solat bagi orang yang musafir yang pertama adalah kosor meringkas solat Kemudian yang kedua adalah jama'. Jama' artinya adalah menggabung, menggabungkan ya. Menjamak solat berarti menggabungkan dua solat wajib. Dua solat wajib dan mengerjakannya di salah satu waktu. Baik dengan mengerjakannya di waktu solat yang pertama, maksudnya di solat yang pertama disebut dengan jamak takdim ya. Kemudian atau dikerjakan pada waktu solat yang kedua disebut dengan jamak takhir. Solat yang boleh dijama' yaitu adalah solat zuhur dan juga solat asar. Kemudian solat maghrib dan juga isya. Adapun solat subuh tidak boleh dijama' dengan solat sebelumnya ataupun sesudahnya. Bagi musafir yang mendapatkan kesulitan atau masyakkah dalam bahasa Arab ya, dalam mengerjakan solat di masing-masing waktu, maka dibolehkan menjamak solat dibolehkan bagi dia menjamak solat, bermakna menjamak maghrib dengan isya dibolehkan. Baik di waktu maghrib ataupun di waktu isya atau menjamak zuhur dengan asar. Baik di waktu asar ataupun di waktu zuhur. Dan tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan dua solat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu solat yang pertama seperti menjamak solat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau menjamak salat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib maka ini dinamakan jamak takdim ini yang kita katakan melaksanakan salat menggabungkan salat tadi di waktu salat yang pertama pada zuhur dan asar kita kerjakan di waktu zuhur atau maghrib dengan isya kita kerjakan di waktu maghrib maka ini disebut dengan jamak takdim jamak takdim takdim itu adalah mendahulukan ya Berarti menggabungkannya di waktu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah eh, cara yang kedua menggabung dua solat wajib dan dikerjakan pada waktu solat yang kedua seperti menjamak solat zuhur dan asar eh, yang dikerjakan pada waktu asar dan menjamak solat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya maka ini disebut dengan jamak takhir jamak takhir jadi menjamaknya di waktu yang terakhir di solat yang terakhir yaitu eh, zuhur dikerjakan pada waktu asar. Maghrib dikerjakan pada waktu isya. Kemudian yang ketiga ya, jika musafir melakukan jamak takhir, maka melaksanakan solat berdasarkan urutan. Maksudnya jamak takhir ya di waktu yang terakhir solat zuhur umpamanya dilakukan pada waktu solat uh, asar. Maka dia tetap juga harus kita urutkan. Kita harus lebih dahulu dulu solat zuhur kemudian solat asar. Kemudian yang keempat bagi solat yang dijama, maksudnya dijama ya. Kita menggabungkan solat. Azan dikumandangkan cukup sekali saja. Azannya cukup sekali. Akan tetapi komatnya pada setiap solat. Maksudnya kita azan sekali. Kemudian komat untuk solat zuhur. Dan juga setelah salam solat zuhur qomat lagi untuk solat asar. Jadi solat bagi musafir yang dilakukan dengan cara jamak telah disyariatkan dalam Islam. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu eh, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati zuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhahri sairin wa yajma'u baina al-maghrib wal 'isha." Apabila dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dengan asar serta maghrib dan juga isya. Ah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Al Imam Muslim. Makanya sebagian ulama mengatakan mana yang lebih afdal bagi kita uh, mengerjakan salat jamak atau qasar ketika dalam keadaan musafir atau kita salat dengan sempurna. Ah, maka sebagian ulama mengatakan jika dia sudah sampai tujuan dan dia sudah bergaul dengan orang-orang setempat, maka lebih afdal baginya untuk salat berjamaah di masjid dan menyempurnakan salatnya. Berdasarkan hadis ini disebutkan di sini idza kana ala zahri sairin. Maksudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih dalam perjalanan, belum sampai tujuan. Akan tetapi Allah alam bukan berarti bagi orang yang musafir tidak boleh mengkosor. Tetap boleh. Akan tetapi yang lebih afdal jika dia sudah sampai di tempat tujuannya dan sudah berbaur, maka dia tetap sholat sempurna. Namun, jika dia masih dalam perjalanan, masih di dalam kendaraan, maka lebih abdul bagi dia untuk e, menjama atau mengkosor atau jama dan juga kosor sholatnya. Baiklah sahabat, Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada catatan sebagai rangkuman buat kita untuk salat jamaah ini ya. Yang pertama, apabila musafir bermakmum kepada imam yang berstatus mukim, maka ia tetap salat secara sempurna mengikuti imam. Ini perlu kita pahami ya. Jika imamnya seorang yang mukim, yang bukan dalam perjalanan, makmumnya orang yang dalam perjalanan atau musafir, dia tetap harus ikut solat bersama imam. Jika solat zuhur tetap empat rakaat. Tidak boleh baginya dua rakaat dia salam sendiri dan tinggalkan imam tidak. Dia harus menyempurnakan solatnya. Dan sebaliknya, jika imamnya musafir, dia solat zuhur umpamanya dua rakaat. Dan makmumnya adalah orang yang mukim, yang makmum tadi ketika imamnya bersalam, makmum tadi berdiri dua rakaat untuk menyempurnakan solatnya menjadi empat rakaat. Kemudian catatan yang kedua, solat berjamaah tetap disyariatkan ketika safar dan tidak boleh seorang musafir meninggalkan solat berjamaah ketika ia mudah melaksanakannya. Jadi solat berjamaah tetap dilakukan orang yang musafir. Alasannya solat berjamaah adalah wajib, sedangkan mengkosor dan juga menjamak hanya sebatas rukhsah atau keringanan saja. Ini banyak orang salah memahaminya. Jadi dia Sholat di hotelnya, sholat di hotel. Dia menganggap uh, eh, ruhsa ini keringanan yang harus dia ambil. Akan tetapi ada kewajiban yang dia tinggalkan yaitu sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Ya, kalaupun tidak memungkinkan bagi dia sholat berjamaah di masjid, dia tetap harus berjamaah dengan sahabatnya, dengan kawannya di di hotel. Kemudian catatan yang ketiga atau yang terakhir ya. Jika seorang musafir bermukim untuk sementara ya. Seorang musafir bermukim sementara di suatu tempat maka sebaiknya ia tidak menjama. Ha, bermukim sementara dia mungkin musafir dan sudah sampai di satu tempat dia tinggal di situ tiga hari, empat hari atau seminggu lebih abdul bagi dia untuk tidak menjama dan berbaur dengan kaum muslimin. Yang utama baginya adalah melakukan solatnya dengan cara mengkosor saja tanpa menjamaknya dan kosor ini dilakukan dengan syarat apabila ia mukim selama empat hari atau kurang. Adapun jika seorang musafir berniat untuk mukim lebih dari empat hari, maka yang lebih hati-hati adalah melaksanakan solat pada waktunya masing-masing, tidak dijamak dan tidak dilakukan secara sempurna atau tidak dikosor. Ini pendapat muallim. Akan tapi Allah alam. Memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Uh, ada yang mengatakan kalau lebih dari empat hari dia uh, tetap melakukan uh, solatnya seperti yang dikatakan muallim ini. Uh, Adapun jika seorang musafir berdiri untuk mukim lebih dari empat hari, maka yang lebih hati-hati adalah melaksanakan solat pada waktunya masing-masing tidak dijama dan tidak dilakukan secara Maksudnya dan dilakukan secara sempurna dan tidak dikosor. Ini pendapat sebagian ulama. Mereka menentukan jika lebih dari empat hari maka dia harus eh, tetap solat pada waktunya. Bagaimana itu? Solat zuhur pada waktu solat zuhur. Tidak dijamak dengan solat asar. Dan juga tidak dikosor. Solat zuhur tetap dikerjakan empat rakaat. Akan tetapi Allah alam pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah tidak ada batasan waktu bagi kita jika kita masih berniat ingin uh, musafir umpamanya awalnya mungkin berniat empat hari kemudian bertambah maka tetap dibolehkan bagi kita menjamak dan juga mengkosor sholat akan tetapi <clears throat> ketika seorang musafir tersebut niatnya berubah awalnya dia uh, ingin musafir empat hari atau lima hari ketika tercapai itu dia berubah maksudnya mengubah niatnya dia tidak lagi mau pulang ke asal dia dan dia berniat akan berdomisili di tempat dia yang sekarang yaitu musafir tadi. Maka ketika dia berniat seperti itu maka hilanglah bagi dia hukum musafir tadi. Jadi intinya adalah tidak ada ketentuan dalam syariat Islam bahwa berapa lama seseorang itu dikatakan musafir. Selama dia berniat dia itu musafir maka uh, berlaku bagi dia hukum musafir. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.